І цей загинув та ще й на очах у фельдмаршала Шернера. У хвилину засади рудої бороди на автоколону командуючого фронтом. Почесна смерть на очах у Шернера. Але від кого? Від бандитів парашутистів, а не на фронті. Шкода, коли сьогодні уб'ють ще його кротова. Кому тоді дістануться золоті монети, обручки, срібні лати, і серед них із смарагдовими камінчиками сережки, які кротов зняв з вух білявої парашутистки, вбитою командою, що її особисто повів Вондерліг, щоб показати всім, який він хоробрий. Він затягся димом і пройшов повз бронетранспортер на якому німці підкинули сюди і його команду. У бою він поки що не був. Перший удар німців по партизанах геть зіпсував настрій, бо всі і солдати, і поліцейські сподівались на те, що цей каральний похід буде прогулянкою. Та ще є час а сил більше, ніж досить, щоб зламати хребет партизанам Столбова і Стрельникова. Це програма мінімум. А максимум для маменька Кротова вислизнути з цього котла у Швецію чи в зону, де з Німеччиною воює англо-американська армія. Підполковник Сахаров теж хлюст, обіцяв взяти в Добендорф, та слово його тепле з жалем подумав мамонько і тут же заперечив собі. Невідомо ще куди раніше прийдуть радянські війська в Добендорф чи у Лієпаю, де працює наша радіостанція і куди замітки посилаю і я. Приготуватись! Пролунала команда німецького офіцера, а це означало, що штурм правого флангу партизанів. Ось ось розпочнеться лівим крилом сил обергрупенфюрера Еккельна, де зосереджено понад 400 чоловік. І по позиції, яку займав розвідзагін, передалася неголосно команда кудрявого. Ні кроку назад. Ні кроку назад. Фраза коротка і на війні зрозуміла кожному. Вона означала, що Червона армія, військово-морський флот не повинні віддавати фашистському агресорові жодної п'яді своєї землі. Ні кроку назад, сказано і в наказі Верховного у 42-му, коли противник вміло скористався з прорахунків командування Південно-Західного фронту, оточив велику кількість військ між Ізюмом, Барвенковим і Балаклією і рушив у наступ до Дону й Волги. Ні кроку назад спрацювало у Сталінграді і таки переламало хід війни на бік Радянського Союзу. І ось тут, на березі мальовничої ріки Абави, ні кроку назад теж мало, хоча й локальне, однак вирішальне значення для партизанів. Карателі вже вкотре намагаються розірвати підкову. Пройти понад кручею їм не вдалося. Але був у них іще один заманливий намір вбиснути партизанів на лід Абави. Задля цього вони розгорнули новий шторм. Зненацька змову ручний кулемет, який так багато важить в обороні. Був убитий перший і поранений другий номер, а тим часом з ворожого цепу, що лежав на землі. Отділилося спершу троє, потім п'ятеро солдатів межакеті, вдягнених у німецькі шинелі. І в цю мить Ладгалець всіма фібрами душі відчув, що настала його мить, щоб втрутитися особисто в цю складну ситуацію, що виникла на фланзі, які боронили парашутисти. Роздумувати не було коли навіть на секунду. Треба діяти і думати про те, щоб добігти до кулемета схопити дегтяр і стріляти, стріляти в карателів. Мов спринтер на коротку дистанцію, ладгалець, який ще заздалегідь виліз з окопчика,